nuko kugira ngo mutubwire ayo makuru tutamenye canke ngo tumenyeshe hano kuri radiyo y'isanganiro mutwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatanu amajana icenda mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu eka nibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri iyi mirongo yose iruguruye mudutunge ku minota igera kuri mirongo ibiri n'itatu twarengeje ko ku mwanya wagenewe ko kino kiganiro kubera ko twari dufite ibihanishwa bitari bike ariko bimaze kurangira nta kibuza ko dukora ko mutwakura muri kino kiganiro iwanyu havugwa makina akanya muhabwa kugira ngo mwebwe aho mutumbere mu mihinga itandukanye mu gihugu mu ntara mu makomine no ku mitumba mutubwire ayo makuru abamenyesha amakuru bahanze bisanganira batamenye ngo bamenyeshe mu mihinga itandukanye ya kino gihugu baba barimwo ku murongo wa telefone hari umwe yamaze gushika ku murongo mwiriwe nyinda twakuye merikiyoro muri komini ye ibutezi n'amahoro amahoro n'ukuri kw'imana turashimira amakuru jean claude shimira imana atamenye ngaho muri buteze ngo ayamenyeshe n'ayahe amakuru mutamenye mhm. ntashoboye kuguma ku murongo ni saa zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'indwi turamutse abari kubatwumvirizaho muri mu gihugu cyose mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe turamutse abariko baratwumviriza mu mihinga itandukanye ya kino gihugu haba muri za bugabira busoni na matongo mwiriwe ni amahoro ninda twakuye ndi umuntu wo muri komine y'itaba habyarimana siriyake siriyako habyarimana n'amahoro ngaho muri itaba ni amahoro mugabo ikibazo dufite n'icy'amasamase yabuze ahubwo barabe bagire na n'ingoga batabishoboye nabo bafite amahera hmm. ubu kikaba butwiriye ko bwahise babutwirira ko batubwiye ngo waraje tugeragenda tukagundana n'umenya n'ingene babutwaye mm. asha bagenda n'ingoga kweri baturabire babona bidashoboka kweri barabe ingingo nyene bofata baduha amahera yacu mm. eh. ariko wari warumvise intumbero yatanzwe n'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ku munsi wa gatatu yatanze minsi icumi ko biri kose ntirahe ikiringo cyarangiye twebwe twahora dutera hakiri kare none iminsi iriko iratujyana yego mm. kabisa nk'ubu tuba turiko turavuga ati mu ndwi zibiri turabagara none wumva bica bigenda gute mm. ubiteye ntashoboye kuguma ku murongo siriya kariko icimbiro ciwe caza camaze kumvikana ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'umunani muri siyo za handi isanganiro mwiriwe dukingira ibidukikije dusenyere ku mugozi umwe mwari mumaze iminsi mubaza ivya world remit iko kenshi yarabumvise world remit yagarutse bwira inshuti ziri mu bihugu vya buraya nk'ubufaransa ububirigi swede norvege muri aziya nka omani arabi saudite qatar muri amerika muri canada australie nouvelle zelande eka no muri afurika nka kameruni afurika du sud senegali n'ahandi ko bashobora kubarungikira amafaranga byoroshye cyane baciye kuri wezi itatu akaburungu world limit akaburungu kome agashikira muri eko kashi yawe icyo ukora umubwira amazina yawe ni’nimero yawe ya eko kashi ngabigenza gute mu kuyarungika ajya kuri interineti akandika wedi itatu akaburungu world limit akaburungu kome kugira yiyandikishe ibyo biheze acaye amahitamo igihugu arungikamwo nuko uwarungikiye yatora ni ukuvuga mobayiro mani ibyo bihetse nyine kurungika aca acashiramo ibirango warungikiye hama agaca yemeza irungika rimara kanya isase na cyane cyane ko uwurungika byose abikorera ku itelefone yiwe atarinze kuva ahari eko kashi yaje hageze barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo ubundi wowe kurusha abandi kuko kayise kabwo karyoshye nk'inyama zibiri zirenga iminota mirongo itatu muri siyo za hantu y'isanganiro undi munywanyi ku murongo mwiriwe neza n'inda twakuya twakuya disimasi inyabitsinda n'amahoro ga desima eh, bwononye mm. ibiki barononye ibigoti ibintu by'ibigoti abantu eh, boraba twara eh, twagaze rwose Mm. ikindi nacyo ikibazo cy'amaseferi mm-hmm. ikibazo cy'amaseferi haza duteye ubwo nyine gatubera ubwo nyine nta niko turaza amaseferi ubwo mm. turema kandi tumyaka kandi mm-hmm. ikibazo cy'ibintu ngo birakoroka by'amasabuni amabati mm-hmm. ugafite ugasanga birana biratabyize mu rugo ugasanga bakora ko nk'uko nta nk'ikirungo cyose mm. abanyeshuri barabe kubera amagaraduwesheni n'ukuri mm. bakaba bashyize neza mu minsi ihetse mwaravuga cyane ibijyanye n'isukari ubu yarabonetse isukari ntayo ntayo isukari yarigeze kuza ariko isibamye isibamye kose cyane ikindi mm. kibazo nabyo ibyo ibarabara ryacu ngahari ko kuko niba icyatsi nyakarakiwe cyane mu hwari mm. ibyononekaye ibyononekaye rero turagira bakagwa eh, ntiboraba gukora mugabo nta gishaka Mm. urakoze cyane disi ubwira ijoro ryiza aho inyabitsinda abanyamuhwazi bose utiyama isaha zibiri ziranga iminota mirongo itatu n'ibiri mwiriwe n'inda twakura siliveri ndabene imishiha musankuza siliveri imishiha n'amahoro natwe turakomeye amakuru tutamenye ngaho muri mishiha ni ayahe amakuru mutamenye hano misiyiha mhm. ntabasha yuko ibarabara riva umucankuzo ku ntara mhm. yuko bisa n'iryapfuye ritakirengana neza kubera twasaba yuko ibarabara riva hehe ku gahumo riduga mu ntara mhm. yego kubera ntashoboye kuguma ku murongo silver ariko yamaze kuvuga ko ari barabara riva ku gahumurija ku mugwa mukuru w'intara ya canguzo rimeze nawe mwiriwe mwiriwe neza nida twakuye ni bakame muri komine mugwi bakame muri komine mugwi n'amahoro mm, alexi ndayiragije na jackson bahati ni babiri ayo makuru batamenye ngaho muri mugwi n'aya amakuru tutamenye mhm. ni muri muha ahubwo nako ni muri muha mvuge mugwe eh, gusa nagomba ndabidondore gato kubera murakoze iminota myinshi y'ibiganiro mwahariye abanyagihugu mudutunge ni kubera natwe twasabye imbabazi kandi imbabazi ziva iwanyu ni kubera ko twari dufite ibihayanishwa byinshi biba biri ngaho biba bitegerezwa kandi kubanza kuhaca bikarenga nabyumvise mwabigukoreye ariko si byiza kubera tuba natwe kugira ngo dushikirize ikitubakiye n'icyo tubona mm, ariko mudutunge mutuburane si uko twahura ego murakoze ntacyo gusa mudoze mwaba mugerageza kugira ngo natwe tujye tubone umurongo ntashoboye kuguma ku murongo bakame muri muha ariko turabemereye ko aribikunda ata mwanya wahariwe ikiganiro ca banyagihugu twohava dukomakoma mwiriwe neza n'inda twakuye yohani makamba n'amahoro amakuru makamba tutamenye n'aya amakuru makamba mutamenye cyangwa kuvuga nyine batanga amaso bitangira mhm. hari amakamba arakoresha amanyanga yakomeye cyane ngaha ubya uronke yange udafise akantu se kuba hani bikunda kuba guhinda yange agaki akanuta mm <laughs> urukuvuga mu kwakitike bagira hirya no hino mm. biragoye ko abadazani benshi cyane sinzi iyo cyane hamwe byari muri ko muravuga ko uh, uh, hari ibijanye n'igiturire eh, gihabwa abandi umva bajya bakira amatike utamuhaye ukuntu ntashobora kwakira itike mm. kuwa kangahe kuwa suheze wowe makama kagobye kubyuka nakaguma kubera ari babigira ku mugaragaro baca abantu bashobora guhumuka habonye kugira ipolisi bashaka hmm. mutubwire niradiyo nivuga yisangane mutubwire abajejwe ko mubwire abanyamakamba bakareka ko ivyo ko batandukana ingorane ko angakimbora cyane hmm, isanganiro ntiriko irashika oya ntivuga amazi iminsi itavuga ihinga ryarenga nanze hashobora kuba hari ikibazo kumbure ah, abahinga bashobora kuraba agatorera inyishu urakoze egome mugabo mutubwire abo hirya babijeje babijejwe mm. ndazi ko ashobora abanyamakamba igituro gino kirarinde kweri ku mutanganje mm. eh ni ngorane urakenuye cyane yohana ego mugize neza mm-hmm. mwiriwe Merikiada nuko mina buti inde Merikiada twakuye ari he Ibutse ku mutima ko ngararo hehe ibutihinda ntitwari turumvikana neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe nida twakwega yewe muvugana na nduwaye juvenal avuka muri komine gasoro juvenal mu gansoro n'amahoro yego ni amahoro amakuru tutamenye amakuru mutamenye ni uko basha twe muri ko uyu mwaka n'ubona ko yabyabaye ndaba hmm. eh, uriko uraraba twara dutera itariki zibiri itariki zibiri tukaba dushyizemo ibiharagi ubu ari itariki mirongo ibiri na zingahe wumva zisomariye urabona hmm. ko hari hatari tugiye kwicwa n'inzara ariko mwarumvise ko icyo kibazo n'umushikiranganji mu byagejejwe mu iterambere rusange yagifashe mu minwe kandi yatanze intumbero ko bitegereza kugenda none maruye amafaranga uyabitse mu mufuko n'uco w'abanyagihugu bikenewe kugira bivune inzara hmm, ariko kandi mwarumvise ko n'abakeneye iyo angeri bongerekanye cyane ku buryo uh, urabya yangiriye aho ritangwa ubu bavuga ko bongeye ko itoni zigera ku bihumbi icumi naho bongeye ko abanyagihugu genda abona ingeri kubera mparuye genda umuntu agenda agenda ndiko ndaraba genda ndashobora kuva nkarenga kure nko mu ruyigi mm. nko mu ruyigi dufate mparuye nkangeri ntibararo nkangeri ikenda mm. oya vurema demu hari ubu ndaraba kubera jene y'amahoro mm. yego urabe abanyagihugu nko dufate mparuye nko mu ruyigi ntibaratera ibiharage mm. oya urakoze cyane yovine turizera ikibazo kizotora inyishu vuba ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'indwi nako n'umunani ku isanganiro mwiriwe mwiriwe nenda twakuye inde jean ndahekeje utari muri muyinga ndahekeje n'amahoro amahoro turashima amakuru pya karave aho barundi atatubwiye muyinga naya ni nk'abijyanye n'ibidandazwa ku biti mhm. atego abantu bakuru batunga mm. ndazi n'ibidandazwa by'amabati n'abiduga buri mwanya buri mm. mwanya umuntu muto muto wenda yuko batubati ego hamwe n'ibisabune igihe umaze ipantaro ya iyo usabune ujya kumara nini ego murabakuye mukadufasha mukabitubwiramo tujye turasoma nyine byose none abo baduza ibyo bikoresho byo kubaka mukavuga muti ni ku rugero rutari ruhasanzwe baba basigurira gute batanga insigurizi ndayikeje ntashoboye kuguma ku murongo ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine mwiriwe mwiriwe neza ni twa corovisi corovisi atwakuye ari ah, muri ntahangwa mm, amakuru tutamenye muri ntahangwa ni ayahe kurovi eee eh, ngoma mvuge kuri iki kintu cy'abashoferi batwara imodoka bya buterere uh-huh. ndakumva neza kurovisi ah, mu mbarire kubera kuba baritwara kuko bagumije ku mahera amajyana atandatu kuva muri vire gushyira mu buserere kandi umushyikiranganje yari yavuze ko ari amajyana atanu n'itanu mbarije igituma rero bo bo batatwagwa muri iki gihugu turimo mhm. ariko none ecorovisi eh, yo muri ko muragenda mu buterere muzi igiciro eh. cyashinzwe n'umushikiranganji mutanga ayarenga yo muzi eh, yashinzwe na leta abashoferi baciye bigirira ibyabo rero ni amahera amajana atandatu atandatu ntiworara je sinzi igituma bobo ko bitwara mwokitubarizana ukuri ibintu ntibyumvikana ntibibaho mm. yego mm, ni ukuvuga muramaze kubibona neza ko biba ku mabisi ya buterere gusa ntagumye ku murongo clovis eh, uri ntahangwa Eh, karavuga ibijyanye ni bisi ijya mu buterere imodoka zo kwiyunguruza mu buterere ziri ku majana atandatu mu gihe umushikiranganje yategetse ko ari amajana atanu na mirongo itanu atarenga ntarenguke mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe cyane n'inda twakure uvugana mu ishombo byizigiro byizigiro mu ishombo imishiha aca mu ishombo mu ishombo ya murambi ishombo ya murambya n'amahoro nduga ku ijambo byizige uvuga ikibazo cy'urwanda cy'icyamura cy'abantu bakivuza murambya na mwami ni ubu ngubu neza imvukira n'imvura ikora ibibara n'ibisigaye hari amazu byo imvukira n'izihaza baca n'ubu ikibazo kijyanye n'umuhanda Mm-hmm. twebwe abaremyi twagerageje baduhaye ibiro cumi cumi cumi na bibiri umva rero ibyo abaremyi kuko tubaye amaboko mu gihugu kubera turi ko turashyiramo urutange twateraga yajya ku rero bashikire leta kandi icyo bidufasha kugira ngo tubihane mm. ikindi na cyo kuba kijyanye n'ubuzima leta zindi kuri aba bantu bakaba bafata agasukari mm. agasukari kavuyemo nk'umuntu yashobora kubaza kabona kandishobora guhomba wenda abona ko agasukari kabonetse kugurukira leta yego mm. jewe cyane cyari cyo kubiba urakoze cyane urakoze nawe ijoro ryitse mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye mariko ibugendana mariko ibugendana n'amahoro n'amahoro mm. eh, mu gakangere twakabuze reka muradora muzabe mutetse ko turabaye n'ibugendana tubashikiriza inkuru ibugendana turahaza kandi si rimwe si kabiri turiko turahagendera ngaha yego hangere ku by'ukuri ikibazo cyangere kwece atubujije amahoro rwose yije mm. baca bayisakuranwa basha biragoye kubera none ngaho baba iyo ibyo ko ari kubera icyo bazananye basha urumva abayikeneye ngo ni benshi kumbure no kurindira iyi ntumbero yatanzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'itatu turacarindira utwo dutelefone twanyu mwiriwe mucankuzo inosa mucankuzo mucankuzo ku mutumba w'imuheza agatembera mu gatagara bakazari bidamu mm. mbega icyayi twarahebye n'ikinywa agatasi kajya gatoya kagurwa amafaranga magana abiri mm. yego ikiro nacyo cy'isukari ni ukuvuga ikiro nka ibihumbi bitanu mm. iragurishwa nyine ku bihumbi bitanu ku mugaragaro cyangwa naho nyine murayibona bari bakwiye nyine kuraba ko bohurize kaburi kaboneka hoho ni bake bake si hose bose bayironka mm. murakoze urakoze cyane mwiriwe mwiriwe mwenda twakuye sirabahenda yego mu kinyinya mu ruyigi sirabahenda mu kinyinya n'amahoro yego n'amahoro mhm, nduga ku ijambo mutamenya ngaha ni amakuru mhm. yerekeye mu ndero mhm. hano mu kinyinya rero hariho abantu babigisha usanga baza bakabwira abana ngo binjire mu ishuri bagaca babwira nimugumaho bagaca bigira kwikorera ibyajara byabo mm-hmm. bagahengera amasaha yo kudageze bagaca baza nimutahe mm. ngo muraza kugaruka ngo mwige ku mugoroba mm. ibyo rero biratubaza cyane twebwe ababyeyi kubera abana nta n'amazi bakivoma babigisha ku mugoroba ku mutaga naho biririwe mu bindi woduha akarorero k'amashuri ibyo bibako yishyure kinyinya ya mbere umwaka wa gatanu cyane cyane niho bikaze mm. umwigisha waho kweri ntabyoroshya mm. ubu naho rero ngo hariho ikibazo nyirizwe mm. none babwiye ngo umwana wese azabazwe icyo kibazo ngo azoza gutanga amahera nimba ari amajana ngahe umwana sinamubajije neza iyo babatumye urumva rero ko ibyo bintu bari ko baragira bitabereye kweri none icyo kibazo mumaze kukibona nk'ababyeyi nta mwigeze mwitura nk'ubuyobozi mubumenyeshe ko icyo kibazo mumaze kukibona ubuyobozi bw'ishuri byanse muje mu buyobozi mwikomeye ntagumye ku murongo uno munywanyi imisanzu ibiri zirenga iminota mirongo ine n'itandatu mwiriwe mwiriwe tugeze imwakiro imwakiro n'amahoro ku muco wa ibyigwa ni ukuvuga ndi tuyizere isa mm, isa n'amahoro eh, amakuru mutamenye ukuri mhm. kw'imana twege hano mwakira kavu kabuze rwose mm. ego eh, kabisa twararemye amasiza ari ngaho twaragize neza ariko ibihe ko biragenda kavu kabuze mm. ego eh, kweri murindiriye yuko ishika iraza aho rimwe rimwe oya kuva umushyikiranganje abivuze igihe yatumira abo muri fomiye mhm. kugeza n'ubu kabisa nta n'ikiro na kimwe turabona mm. ego kubera turacabindiriye ariko yari yatanze iminsi icumi ntirahe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe yewe n'inda twakuye n'inda twakuye atwakuye ari he hari umuntu bakuye ari no mu marambya yitwa gute yitwa porote porote imarambya n'amahoro mu marambya namaho yego n'amahoro turashima amakuru tutamenye mu marambya ni aya arege ikibazo mfise mhm. ni ikibazo cyerekeye ibintu e by'ibinyobwa bisanzwe mm. ibinyobwa kuri twese abantu dusanzwe ducuruza ibinyobwa mugabo mm-hmm. ibinyobwa tugiye ku madepo ntibaduha ibinyobwa mm. eh, turamutse tubirose naho urabigura nko kuyicupa ku depo cyangwa ku icupa ku idepo baduhaye ku ibeyo ku icupa mm. rero natwe tugize n'imikaza yamusiye twaguze ibiri na bitanu tugaca mm-hmm. tugomba natwe tugurishe amahera asumba nk'aya leta mhm. agacadufatira ibihano mm. agacadubwira ati tugurisha amahera arenze ati badufatire ibihano natwe wumva atari twebwe ni ukuvuga ko no ku madepo bagurisha ku mafaranga arenze ari hejuru yumva nk'icupa turiguze nka bibiri n'atatu mhm. bica bisaba natwe tugurishe bibiri n'atanu kubera tuba duhara deparasema y'uwabizanye mm. rero ashobora ati tugurishije amahera menshi kandi yumva birumvikana tuba turengeje igiciro cya leta mm, ku bwanyu rero ikibazo ntikiri ku badandaza bato bato kiri ku badandaza bakuru bakuru ikibazo kiri twege bato bato mm. nayo kubera bato bato nitwe tubura inzoga bakuru barazironga mm. kuko no ku depo ziraduherera ko tuzibona bakazitwima imbona nk'ubone kandi zihari rero mwaramuje kandi jomwe mukwiye gutuvugira twebwe abantu bato bato mu mihingo yose tukaranwa ibyo binyobwa mhm. kuko nk'ubu bari bavuga abafise ubucuruzi inzoga atanga ikori mm. kandi ibyo bavuga birumvikana bisanzwe iby'ikori ni ibintu byorohereza abantu ko ni iteko rya leta mu mhm. rwego rwo gutanga ikori tutaronga icyo kinyobwa bitugora mm. Eh, kuko bavuga ati umuntu afise akabare atangiye kuhora igihumbi mirongo itanu igitatsi cy'umwaka mm. yewe natwe turashobora kumara nk'amezi atatu mm. atanzoga ducuruje kubera tuzibura mm. rero rero ikibazo cyane nabivuze cyari ico leta yari ikwiye kuraba ukuntu yogira icyitwa ibinyobwa n'ukuri bikaboneka mu gihugu kugira natwe tworoherwe yego urakoze cyane porote urakoze cyane yego namwe muragize neza mhm. ku isanganiro ni saa zirenga iminota mirongo itanu telefone mutwakura ko murazimenyereye mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye uriko muravugana na niko bayaga niko bayaga twakuye ari hehe ashaka umutumba w'inyabucuku muri komine buhinyuza mm, buhinyuza muri ntara ya muyinga yego duga ku ijambo ijambo nashaka kuduga ko mhm. byerekeye uyu mwavu wabaye akayobera bahinga urabona mm. twebwe nk'inibuhinyuza nk'ubu byasaba ko iteragira riba ririmo rirahera mhm. none urabona ikibazo duvise umwavu waherutse abateragiye neza ntibarose ijya mwavu wa mbere mhm. waze ubwa mbere bataratangura kugombora mm. none rero icyo twasaba turumva ko iki kibazo kiri mu gihugu cyose mhm. twasaba yuko leta yoraba uburyo nk'ukuntu yokongereza ahantu bashyira umwavu hmm. bakawuhingura ku bwinshi batisunze irima iri cankwe riri urabona nk'ubu tumenyereye umwavu uza kuyisiza ukongera ukaza kumpesha byasaba mhm. rero yuko leta yoraba umukenyero urikoresha urabona ko biduhimiriza ngo turime ku bwinshi hmm. nayo ice iraba irondere umwavu kabisa iwuzane ku bwinshi mhm. hanyuma umwavu wameho ku buryo umuntu uwo ari we wese avuze ati ah, agomba kora utundi tuntu runaka dusaba umwavu mm. ace awutora bitamuvunye yego mm-hmm. iyo ngorane y'umwavu nibaza babiguze uko yohagarara nayo ubu tukizaba kuza gutora umwavu ari uko irima ry'impeshyi rigeze cyabuze ry'isiza rigeze mm. numva ko bigiye kuba ingorane kubera intege bundi ho batariho batari bwasireho kuri kuriha umwavu ku kwirima ry'umwonga mhm. ntibyari byoroshye eh, mu bw'ubu kubera basizeho kuriha kwirima ry'umwonga ubu byaroroshye kabisa barabe rero n'ubundi babikora uko kugira ngo akavu tubandanye tukaronka atangorane mm. yego dukomeze twiterera imbere nk'uko nyakubahwa se barundi abitubarira ati twijukire isuka urakenuye se eh, aho ibuhinyuza niko bayaga yego yego murakoze nawe ngaho ku isanganiro muraraha cyane namwe mugira ijoro ryiza ngaho ibuhinyuza yambo bose ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'ibiri ku isanganiro turacana imbere y'udutelefone twanyu mwiriwe ninda twakuya twakuya mwiriwe ninda twakuya bureze bureze atwakuye ari he mu bwiza bureze mu bwiza amakuru tutamenye ngaha mu bwiza naya ibinyobwa mu bwiza byasaze mm. aho usanga amusiteri bayigurisha ibihumbi bitatu mm. dusaba rero abarongoye mu bwiza arabe ibyo biciro mm. ariko muri ko muravuga yuko mu bwiza baraba ibyo biciro mwebwe mm, bigenda gute kugira ngo amusiteri muyigure ibihumbi bitatu mushima gute kuyigura ibihumbi bitatu babasigurira gute aho bazigurisha bitatu batubara ngo kure mm. rero twosaba shefu na misitanteri baturongoye bitwabe Mm-hmm. urakoze cyane burezi abacamande yinjiye cya leta mm. abarengeje ibiciro bya leta urakenuye burezi ugira ijoro ryiza ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'ine muri siyo za radiyo isanganiro mu minota itanu na kwine tuzaba turangije kino kiganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye renova ari muri komine muhuta mu ntara ya rumonge renova muri komine muhuta n'amahoro yego n'amahoro renova muri muhuta amakuru utamenye n'aya amakuru mutamenye ni uko twebwe turi mu gihe kirimo ariko agatabire kabaye akayobera abahinga bivanye n'ibya niyo turi ko turabura hmm. iramutse iziye umenga ibigiye kujya yarota abantu baba basanzwe bahari mu kanya tuba twumva ngo irahetse mm. bari mukwiye rero kutuvugira imbere kugira ngo natwe tubandanye gukora ibikorwa ari uko twizigiye yuko akapa tugiye kukaronka kuko urabona yuko ari igihe cy'isi n'imvura irikiragwa nabi mm. yego mwoba mukoze urakoze cyane bakumvise uyayisanganira nicyo gituma iba yabahaye akanya ngo muba bamenyesha amakuru baho umutumbereye kugira ngo mumenyeshe ayo makuru twe tuba tutamenye namwe muyamenyeshe urakoze cyane rero numva ngaho muri muhuta abari ah, muhuta bose utiyambu cyane mwiriwe mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye eh, ni gahunda urabona niho muri komyuniti mu ntara muri komyuniti barora n'amahoro n'amahoro amakuru tutamenye ngaho muri itaba naya tutamenye mhm. mpagaze kuri icyo kibazo cy'umwavu abandi bari baravuga mm. urabona umwavu uje urashyikiriza rw'abanyagihugu biragorana rwose kandi ubona ari imirimo mm. twifuza yuko nko ku ikomeye hoba ahantu bagomba bashyira umwavu mm-hmm. hamwe ushaka umwanya uwo ari wo wose tukawutora mubamukoze cyane tukaguma mm. waje kuko ndabona imirima biratugora rwose umwabuze usanga wahera mm. ariko mwarumvise ko muri fomi nabo babwira bati usaba barongerekanye ni ukuvuga ko mushaka yuko uh, iryo shirahamwe ryo yego muba bakoze cyane mm. kuko urabona nk'uko umukuru w'igihugu abivuga mm. twari inyuma yiwe twese mugabo ndabona uratugora ku yego hanyuma murakoze urakoze cyane mwiriwe ntari umuntu w'imana ninde twakuye twakuye ari ni nkuru twita odifagisi nyabirama e, nyabirama n'amahoro ga odifagisi ni ukuri uko biri kose umuntu arazima mhm. bana mugabe imvura iriko cyane cyane rwose iragwa cyane rwose mu minsi itandukanye mm. hanyuma ubu turi mu kangaratete nta kintu cyasigaye muri komine nyabiraba mu ngo za mugendo za hehe ebana imvura yaraguye nyinshi n'uno munsi yamye ko nyene mm. ebana turabona nk'ata kintu tuzoronka muntu w'imana mm. aba mwirambire cyari ico kibazo kubera urakoze cyane odifax mwiriwe ninda twakuye Emmanuel ushobora no kuba ubaye uwa nyuma amakuru utamenye ngaho muri rugombo ntayahega Emmanuel amakuru ntayajyanye n'iyi ntabire nyine abandi bari baravuga mm. intabire kabaye akayobera abahinga byasaba mm. nyimba koko naho ivuga ko abarondera ifumbire ari benshi mm. bararaba bakorana na leta batume basaba imwe yaho riba hanze nayo yongere ayiha uburenganzira ize kugira ngo tuze turagura twongerereze iyo iva muri fome kuko urabona ko bigoye kabisa kandi twari mu gihe kirimo mm. yego kabisa murakoze Emmanuel urakoze cyane ngaho umuco w'itoke abanyacibutoke wose utiyambo cyane mm, ni hano rero duce turangiriza kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki cuno munsi kuwa mirongo ibiri n'umunani ruhu mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ndashimiye mwe mwese mwaduteza abiri bakoze abatwakuye mu mihinga itandukanye ya kino gihugu yakoze na Eliya Kadoga fashije mu buhinga bw'ibyuma eri nibere nibigira n'abategure kino kiganiro twongere dusure kubasaba imbabazi kuba twarengeje umwanya ku mwanya wari wagenewe kino kiganiro twari kuba twatanguye isaha zibiri ariko tugatangura isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri murare ahajyana mu kanya isase n'amakuru mu rurimi rw'ikirundi muco iwanyu havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo muri